Komzrisoznek? Ya komzran madoa, na hui. Ranke, mais ran BBC Alice a comprenne madran. Donc kat gan dut. Nan chiwas, klaskeran wechou me koran ze start. Dommage. Ya dommage ka bea giran Alice dreer bet. Komzrisoznek? Ya komzran madoa, na hui. Ranket, mais chiloran ran BBC Alice a comprenne madran. Donc kat gomzgan gan dut. Nan chiwas, klaskeran wechou me Caudranze start. Dommageu. Ya eh? dommageu. Ka beaj iran alies